O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا cheksiz hamdu sanolarimiz, shukronalarimiz va maqtolarimiz va barcha qilgan ibodatlarimiz yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lsin. Harakatlanadigan har bir jon uning nazoratidan chetda emas. U zot hattoki qorong'i xonada qora tosh ustida o'rmalab borayotgan qora chimolini ham ko'rib turguvchidir. Butun borliqning hukmroni bo'lgan Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhissalom esa u zotning elchisidir. Hidoyatga ergashganlarga, Allohning yo'lida xizmat qilgan va zulmga uchragan g'ariblarga jannat bo'lsin. Insonlarni zalolatdan hidoyatga chaqirish uchun haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan hidoyatga ergashgan bandalariga abadiy rohat bo'lmoq, jannatni va'da qilgan Allah subhanahu va taologa hamdlar bulsin. U zotning haq kitobini mu'minlarga ta'lim bergan, umrlarining oxirigacha ummatlarining g'amida jon kuydirgan. O'zlarining chiroyli xulq-odoblari bilan bashariyat olamida betakror nom qoldirgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va durudlari yog'ilsin. U zotning ahli oilalariga, ashablariga va u zotga ergashgan barcha yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Assalomu alaykum hidoyat yo'lidagi dindoshlar, iymon lazzatini totgan birodarlar va opa-singillar. Yangi juma tongi barchangizga xayrli bo'lsin. Alloh taolo kuningizni quvonch va shodlikka to'ldirsin. Bugungi iymonlashuv dasturimiz barchamizning iymonimizga iymon, taqvoyimizga taqvo ziyoda bo'lishiga sababchi bo'lsin. Assalomu alaykum, dinim deb kuyib yongan, Alloh roziligini istab haq yo'lda xizmat qilishga bel bog'lagan ahli iymon og'a ini opa singillar. Mana navbatdagi iymonlashuv dasturimizga ham yetib keldik. Ushbu muborak juma ayyomi siz u bizga barokatli bo'lsin. Alloh azza va jalla bu kunni biz uchun xayr va shodlik kuni qilsin. Dunyoda turli yo'llar bor. Insonlar ana shu turli yo'llardan yurib boraveradilar va har bir inson o'zining yurgan yo'lini to'g'ri deb biladi. To'g'ri deb bilmaganda o'sha yo'ldan yurmasdi albatta. Biroq to'g'ri yo'l faqat bitta bo'ladi. Va qiyomat kuni ham o'sha to'g'ri yo'ldagilarning o'zlarigina najot topadilar. Albatta bu yo'l Alloh va Rasulining yo'lidir. undan boshqa yo'llarning barchasi botildir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: To'g'rilikda sobit bo'laveringiz, ammo hargiz to'la to'kis to'g'rilikda bo'la olmaysizlar. Imom Muslim va Ahmad rivoyati. Albatta Habibimiz aytganlaridek, mudom to'g'ri yo'lda bo'lishga intilamiz u biroq shu yo'l ustiga qo'yilgan har xil tuynikchalarga kirib ko'ramiz. Nabiy alayhisalom yana bunday dedilar: To'g'ri yo'lda yuringlar va to'g'rilikka yaqinlashaveringlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Yuqoridagi hadislar insonning to'g'rilik borasida nuqsonli ekanligiga dalildir. Haq yo'lda sobit bo'lish so'z, amal va maqsad barchasidan nishonga aniq otilgan o'qdek to'g'ri bo'lishni talab qiladi. to'g'ri yo'lda ustuvor turish negizida tavhid asosidagi qalb to'g'riligi yotadi. Qachonki qalb Allohni tanib, undan qo'rqib, uni ulug'lab, istab, unga iltijo qilib, tavakkul etib, faqat undan umidvor bo'lib va o'zgalardan yuz o'girib, to'g'rilik kasb qilar ekan, tananing boshqa a'zolari ham Allohning to'at ibodatida ustuvor bo'ladi. Chunki qalb tana a'zolari qarshisida shoh sanalsa, a'zolar uning oddiy askarlaridir. Agar shoh islohga yuz tutsa, qo'shin ham, ra'iyat ham salohiyatli bo'ladi. Alloh taolodan faqat to'g'ri yo'lda qilishini so'raymiz. Yurgan yo'limiz tavhid bo'lsin. Barchangizga bugungi juma tongi quvonchli bo'lsin, aziz dindoshlar. Hidoyatda ketib borgan yutibdir. Yutar inson agar tug'yon ketmasa, kim adassa uni tug'yon tutibdir, yutqazar kim o'zin isloq etmasa. Cho'ksagar kim bu dunyoning sharriga, hisob bermoq kelar bir kun bariga, bashar oxir tushar dozaq qariga, oxiratdan o'zin ogoh etmasa. zarardir islomda ko'ngil ozgani, qolar undan faqat g'aflat bosgani.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 الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Qori Ravohaning darsliklaridan rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday pok bo'lgan ediki, agar sut ichadigan bo'lsa, og'zini chayqar edi sutdan keyin. Sayuhnis yahudiylar bitiklaridan va shu bilan birga yahudiylar insoniyatga o'zlarining mana bu baholarini ham berib qo'yibdilar. Amerikaga nima bo'lyapti? Bu davlatning nomini eslashimiz kimningdir g'ashiga tegib, E, qachon qarasa Amerika haqida gapiraverasizlar. Nima? Boshqa davlat yo'qmi tilga olishga? deyishi ham mumkin. Shanxay yig'ilishidagi g'iybatchilar maqsad va hadaflari ayni bo'lgan afg'on jihodida peshqadamlik qilayotgan afg'on toliblari terroristlar deb atalmay qo'ygan. Muhojirlar oqimidan kimdir ularga boshqa fikr aytsachi bormagan ular yomon ular adashgan zolim o'sha fikrni aytgan insonni shuna hayotga shuna qarasa shuna qarasada o'zi bilinadi u odam kimligida ulamolar orasidagi ixtiloflar Qubo masjidining sobiq imomi va Qur'oni Karimning Madinai Munawvara nusxasi chopga tayyorlanishini nazorat qiluvchi hay'at mas'ullaridan biridir. Mujohid Abdusamad bilan bo'lgan suhbatning davomi Tojikiston hukumati Dushanbega kel, senga polkovnik unvoni berildi. Hattoki hujjatlarimni rasmiylashtirib, hattoki menga dokumentlari bilan, dokumentim oldim deb olib keldi. shuningdek jahon va mintaqa xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Hozir Ravoha birodarimiz darsliklaridan bir shingil tinglaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ba'zi bir eslatmamiz umumiy musulmonlarga qaratilgan aslida lekin musulmonlarning ichida xos bo'lgan kishilar mujohidlar hozirgi kunimizda dinni oliy qilamiz deb boshqa musulmonlarga nisbatan vaqtini sarflaydi boshqa musulmonlarga nisbatan molini sarflaydi jonini sarflaydi xosatan mujohidlarga eslatma ba'zi bir narsalar va ularni ichida xossiya ya'ni mujohidlarning ichida ham xususiyat tolibi ilmlar mujohid tolibi ilmlarga xosatan eslatmalar alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin deb bayon qiladi alloh subhanahu va taolo ko'p tavba qilguvchilarni va mutatahhirin juda pokiza ozoda odamlarni kishilarni yaxshi ko'radi deb bayon qiladi ozodalik poklik bu dinni asosiy qismlaridan hisoblanadi ozodalik poklik hattoki hadis sharifda dinni bir bo'lagi deb aytiladi. Poklik, ozodalik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda bayon qiladiki, At-tuhuru shatrul iymon. Poklik iymonni bir bo'lagi. Shatrun deb o'zi yarmini aytiladi. Biz boring bir bo'lagi desak, iymonni ajralmas bir juz'iga aylanadiki, poklik. Buniyal islamu ala tahara. Bir hadisda islom poklik ustiga qurilmishdir deb rivoyat qilinadi. Demak, islomdagi poklik va poklik natijasidan bo'ladigan Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishlik, Alloh taoloni muhabbatiga sazovor bo'lishlikdek katta nima mukofotlar, katta ne'matlar yotadi. Lekin xosatan talibi ilmlar ilm talab qiluvchi kishilarga ko'proq zarur bo'lgan zarur bo'lgan narsaki poklik ilm o'qishligida. O'zini o'sha ilm faoliyati davrida bo'lgan hayotida ko'p rasa foydali bo'lgan narsa poklik. Innallohu yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin degan oyatda bu mutatahhirin mufassirlar badaniy bo'lgan poklik, kiyimda bo'lgan poklik, ozodalikni ma'nosi deb tafsir qilishadi. Talibi ilm bo'lgan kishi juda poklikka e'tibor qaratadigan bo'lsa, o'zini ilmni olib turishligi, shu yerda faoliyat qilishligi, ilm yo'lidagi bo'lgan tumaninasi, qalb xotirjamligi ko'payadi. Pok bo'lgan kishilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday pok bo'lgan ediki, agar sut ichadigan bo'lsa, og'zini chayqar sutdan keyin. shunday bir ozoda pok inson bo'lganligi uchun. Va yana tolibi ilmlarda ko'proq manfaat oladigan tolibi ilmlik qanday bo'lishligini bizga dars beradigan ba'zi bir hadislar rivoyat qilingan, to'g'rimi? Tolib ilm qanday bo'lishlik kerak? Qanday pok bo'lishlik kerak? O'sha Imom Muslim rivoyat qilgan mana 40 Navoiyda ikkinchi hadisi. To'g'rimi? Jibril alayhisalom keladi. Jibril alayhisalom kelganda bizga dinimizni ta'lim berishligi uchun keladi. Lekin nima shaklda keladi, qanaqa shaklda? Talib ilm shaklda keladi. To'g'rimi? Bu hadisdan talibi ilmlik borasida juda ko'plab manfaatlar olishligimiz mumkin. Birinchidan, talibi ilm bo'lgan kishi ko'proq ulamolar aytishadiki, shuning uchun talib ilm ko'proq oq kiyimlarni tanlashligi kerak poklikka yaqinroq. Oq kiyimdan boshqasi kir bo'lganligi ko'rinmay qolishligi mumkin. Talib ilm oqroq narsalarni kiyishlik kerak, hattoki tezda-tezda yuviladi. Nima uchun Jibril alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ilm talab qilishlik uchun keldi? ilm talab qilishligi uchun keldi, lekin dinini o'rgat uchun kelgan ashablarga, lekin talib ilm shaklida keldi. Albatta din ustoz orqali olinadi va talabi ilmni o'zida jasadida bo'lgan ba'zi bir shartlarni ham bu hadisdan o'rgansak bo'ladi. Ba'zi bir o'rinda misol ustozsizlik bilan ilm o'qiladi. Ustozsizlik bilan. Ya'niki ustozga hojati yo'q degan e, bir o'rinlar ham yuzaga kelgan. Tarixda ustozsiz o'qilgan, ustozsiz o'qigan olimlar bo'lgan. Lekin o'sha olimlarda aksar o'rinda xatolari ham bo'lgan. Chunki ulamolarda bir qoida borki, ulamolarda agar kimning ustozi kitob bo'ladigan bo'lsa, faqat kitobga cheklangan bo'lsa, savobidan xatosi ko'p bo'ladi. Ya'ni to'g'ri tarafidan noto'g'ri tarafi ko'p bo'ladi. Chunki Jibril alayhisalom bu talabi ilm shaklida keldi, go'yoki o'rgandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, Rasululloh o'rgatdi. Bu eslatma. Undan keyin tahorat haqida tahorat, ya'ni o'sha biz olib yurgan vudu. Tahoratning ikki ma'nosi bor. Mutafahhirin ma'nosida badan toza bo'lishlik, kiyimlar toza bo'lishlik, ozoda yurishlik, musvak ishlatishlik. Bular hammasi tahorat ma'nosi, lekin urfimizda bilib yurgan tahorat o'sha e, namozga olib yurgan tahorat haqida. Abu Davud rahimahullohni hadis to'plamlarida rivoyat qiladi. Bu hadisni Imom Tahaviy ham rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qilib, tahorat qilishlikka undagan o'rnida la yudawimuha illa mu'min. La yudawimuha illa mu'min. Mu'min odamgina doim tahoratli bo'ladi degan ma'noda hadis aytadi. Endi bu bu hadisdan kelib chiqmaydiki, bir odam tahoratsiz yursa, bu odam mu'min emas deb kelib chiqmaydi. Lekin bu hadisda tahoratli yurishlikka undov, tahoratli yurgan kishini boshqa tahoratsiz yurgan kishilardan fazilatli bo'lishligi umuman olganimizda la yudawi muha illa mu'min kamil. Ha? Illa mu'minun kamilun degan e, ma'noda oladigan bo'lsak, ya'ni faqat komil mu'mingina tahoratda doim bo'lib yuradi. Doim tahoratli yuradi. Endi xos tarafini oladigan bo'lsak, tolibi ilm bu hadisni eng birinchilardan bo'lib qiladigan kishilarga aylanishlik kerak. Talib ilm. Doim tahoratli yurish kerak. Tahoratsiz yuradigan vaqti yo'q talib ilmda. Chunki har vaqt dars qilishlik kerak bo'ladi. Har vaqt Qur'on o'qishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun tahoratda doim bo'lishlik ham katta fazilati bor. tahoratli bo'lib yurishlikka harakat qilmoqlik kerak. Tajribadan ko'rilgan katta olimlar, katta talib ilmlar tajribasidan o'tkazgan narsa shuki, agar bir inson tahoratli yurishlikka odatlanadigan bo'lsa, hech tahoratsiz yurolmaydi. Go'yoki tahoratxonadan chiqib inson qo'lini yuvmasa, bir mushkulot seziladi-ku, qo'lini yuvmagan odam. Birortasi kelib ko'rsa, o'z o'zidan bunday qilib ko'rishmaydida, bunday qilib tutadi. Chunki tahoratdan chiqdi, yuvmadi hali qo'lini. Tahoratda doim bo'lgan kishi ham shu holatga aylanadiki, tahorat olib olmasa, go'yoki haligi kishiga o'xshab qolgan insonni holatiga tushadi. Undan keyin ba'zi bir namozlar bo'ladi. Janoza namozlari boshqa-boshqa bo'ladi. Tahorat avvaliylar janoza vaqti kelib qoldi deyiladigan holat emas. Darhol e, janoza o'qiladi. janoza o'qiladi lekin dinimizni yengilchiligidanki janoza namoz shashilish kelib qoladigan bo'lsa tahorati yo'q odam shu janoza namozini e, fazilatdan bebahri bo'lib qolmasin deb dinimiz tahoratsiz ya'ni tayammum bilan darhol namozni o'qib olishlikka ruxsat beradi bo'lmasam kishi albatta tahoratli yurgani yaxshi alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga tushirib olsak. Juma ustozlar dars qildinar ilm amonat bilan bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar har bir Allohning oyatlariga kofir bo'lgan payg'ambarlarni nohaq qatl qilgan boshqa oyatlarda mana bayon qilindiki innallazina yakfuruna biayati illahi va yaqtuluna nabiyina bighayri haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم payg'ambarlarni nohaq qatl qilganlarning safida haq yo'lga buyurgan kishilarni qatl qilganlarni alamlantiruvchi azob bilan ularning xabardor qiling degan oyat keldi qaysi bir millat haq yo'lga buyurgan kishilarning qatl qilar ekan shularga qarshi chiqib ularning qatliga hukm qilib shularni qilar ekan bu millatning ustidan xorlik ajralmaydi va Allohning hukmlariga osiy bo'lishlik sabablik Bani Isroil o'zining butun payg'ambar zoda bo'lib, butun dunyoni hukmronligidan mahrum bo'ldi. Allohning hukmlariga tajovuz qilishliklari ularning millatlarning rahbariyati bo'lishlikdan mahrum qildi. shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz ham bugun Allohga hamdlar aytamizki mana shu dinni g'amida bizlarni ham mujohidlarimizni qabrlari dunyoni juda ko'p yerda qolgan Chechenistonda bo'lsin Qirg'izistonda bo'lsin Tojikistonda bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, alhamdulillah Ya'ni qiyomat kunida mana bu qabrlar inshaalloh bizni sizni foydamizga hujjat bo'ladi. Chunki insonlar o'zini karnını g'amidan tashqariga chiqa olmayotgan bir vaqtda o'zini oilasini yidirish, ichirish, kiyish g'amidan bo'sh vaqt bu olmayotgan bir vaqtida dinni g'amida yurganligimizga Alloh taologa shukr qilishimiz kerak, birodarlar. Chunki Alloh subhanahu va taoloning bizlarni yaratishdan maqsadi o'zi shu. O'zi shu maqsad. Alloh subhanahu va taolo bizni hayotga yeyishlik, ichishlik faqat bir zurriyotlarni ko'paytirishlik uchun emas, balki din uchun yashashlik, dinni hokim qilishlik uchun yashashlik uchun Alloh taolo bizni yaratgan. Aytib o'tdim, qandayki sahobalarga nima ularning yelkasiga farz bo'lgan bo'lsa, biz yelkamizga o'sha farz. yakshanba Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli zabardast imomlarning biridan so'raldi Nima uchun olimlar xato qiladi? Nima uchun ular ba'zan sunnatga xilof ish qiladi? Nima uchun ularning suluklarida nuqsonlar mavjud? Zabardast imomlar javob berdi. Chunki ular payg'ambarlar emas. Payg'ambarlarga olimlar hech jihatdan o'xshamaydi. Payg'ambarlar vahiydan gapiradi. Vahiy esa Alloh subhanahu va taolaning xabaridir. Bu xabarda hech qanday xato bo'lishi mumkin emas. Ma'lumki, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ning ashoblaridan kam hadis rivoyat qilingandir. Chunki ularning shayxlari Abu Hanifa hadis rivoyat qilish uchun juda qattiq shartlar qo'yganlar. Hadis rivoyat qilish uchun ravi hadisni rivoyat qilish chog'ida hadisni yod olgan paytdagidek qilib aytib berish shart bo'lgan. Shunga qaramasdan Abu Hanifaning shogirdlaridan ham ko'plab muhaddislar chiqqan. Masalan, mashhur muhaddis Abdullah ibn Muborak va boshqalar. keyin qunduz keldik qunduzga kirishga milyorda to'xtatdi bizni to'xtatdi hammamiz eski kiyim kiyganmiz sovuq kurtkamiz yo'q hammamiz oyog'imizga keyin qayerdan kelyapsizlar dedi biz aytdik shu bir mintiqa o'zbeklar mintiqasi bir ashirdan kelyapmiz dedik kimsizlar o'zbekmiz dedik e ketinglar qay o'zbek bo'lsalaring dedi biz pashtumra ishimiz bor dedida keyin ketib bordik qunduzga kirdik dushanba Qaflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon katta-katta ulamolar hadis ilmida mohir ulamolar hadis ma'nolarini tushungan ulamolar barchalari mana shu fikrda mana shu rayda dedilar. Ulardan Ahmad ibn Hanbalni oladigan bo'lsak, ya'ni kishi aytadilar-ki, Sizlarni ishlaringa, sizlarni ega qilib qo'ygan kishilaringa sizlar bo'yin suninglar va undan toat qilishlikdan qo'llaringni tortmanglar va qilich bilan ularga qarshi chiqmanglar. Hattoki Alloh subhanahu va taolo bir o'zi yorug'lik va yo'llarni qilib qo'ygungacha va sultonga qarshi chiqmanglar, ularga itoat qilib quloq solinglar va bay'atni buzmanglar. Kimiki mana shunday qiladigan bo'lsa, u bid'atchi va musulmonlarning jamoasiga muxolif kishidir deb aytganlar. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur Ruslar Turkiston va boshqa o'lkalar ulamolarini idora qilish va ular nufuzidan foydalanish yo'llarini yaxshi bilar edilar. Ruslar kelajak zamon uchun yetishtiradigan mustashriq missionerlarni Buxoroda islom ilmini o'qitadilar. Rus talabalari o'z ismlarini No'g'oycha Itoyatulloh, Hidoyatulloh zinatulloh, xayrulloh deb soxta ism bilan o'zlarini no'g'oy qilib ko'rsatib, Buxoroda yaxshi tahsil ko'rib, xatmikarda mulla bo'lib yurtiga qaytadilar. Bunday soxta musulmon xatmikarda mullalar mustashriq, ya'ni islomga qarshi sharqshunoslar bo'lib, Moskva amri bilan rus mustamlakalariga vali hokim sifatida yo boshqa vazifalarga tayin bo'ladilar. Çarşamba Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Bazıları aytadiki Hazır payta jang qilmayın, ilm o'qish kerak deb ko'p odamlarni jihatdan kelishga hijrat qilishdan to'xtatib qo'yadi. Mayli o'qiyamiz, qancha yil o'qish kerak? Hali 5 yil o'qing. E, mayli 5 yil o'qing, 5 yil o'qing. Lekin ilm tugaydimi? E, tugamaydi. Ilm degan narsa deb daryoga o'xshaydi. Qancha chuqurga girsangiz, shunda chuqurga kirasiz. Hop, o'qiydi, o'qiydi, yana o'qishim kerak, yana o'qishim kerak. Ilm shunday narsaki, ichsangiz chanqaysiz kerak. Ichsangiz chanqaysiz kerak. Shunday bir narsa o'xshaydi. Ilmni olgan odam qo'yishni xohlamaydi. 5 yil, 10 yil, 15, 20, 30 ketadi. Keyin 50, 60 yoshingizga borasiz, katta shayx olim bo'lasiz, lekin oxiratda qarasangiz bir ummat bor. Lekin na o'zi qolgan, na nomusi qolgan, na boshqa narsasi qolgan. Siz katta shayx endi bu ummatni boshqarasiz. Shuning uchun hamma narsani o'zi kifoyalagan narsani olib odam yurish kerak. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli ahli sunna val jamoa aqidasi shulkim hech bir avliyoni har qancha martabasi yuqori bo'lsin bitta payg'ambardan afzal deb sanamaymiz balki bitta payg'ambar dunyodagi jamiki avliyolardan yaxshi va afzal deb bilamiz. Jamiki anbiyolar yer kurrasidagi insonlarning eng saralari va afzallaridir. Rusullar esa anbiyolar ichidagi eng afzallaridir. Mazhablar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vaqtlarida bo'lmagan degan e'tiroz ham shunga o'xshaydi. Bu gapni aqida, ibodat bobida aytsa bo'ladi. Ammo uslub, tushunish, bayon qilish bobida to'g'ri kelmaydi. U vaqtda Qur'on Karim kitob shaklida bo'lmagan. Barcha Qur'onlarni kuydiraylik deyilmaydi-ku. Shuningdek, tafsir, hadis kabi ilmlar, ularga tegishli kitoblar va yana ko'p narsalar ilgari bo'lmagan. aka yana bir savol boya aytdingizki e, shu uyingizga tahqiq qilish uchun kelishganda bir qog'oz topib olishgan hmm. ana shu qog'ozda ulamolar nima deb aytishgan hozirgi saudiya hukumatini albatta u qog'ozlar chiqqan paytida o'zi umuman hukumat o'ziga qarashli ulamolari bilan birga o'tirishib shu da'voni mujohidlarga va jihod fikri bo'lgan kishilarga qarshi bir fatvo chiqarishdi fatvolari shuki birinchi xavorij otiga في بغداد بغداد المعاني Shu tunda ko'z yumsam yorug' jahondan ruhimni kutgan ul makon qo'rqitar. Gunohkor bu jismim uzilsa jondan qabriston to'ldirgan tikon qo'rqitar. Qabriston atrofi olov deydilar. ayovsiz otashli qalov deydilar. Azobga shaylangan ulov deydilar. U joyda ilon ham chayon qo'rqitar. Boshimni qo'rqitdi bo'g'uvchi dorlar, qo'rqitdi muzlatib yog'uvchi qorlar, qilichlar bo'ynimni kesishga chorlar. Bilmayman ruhimni qayon qo'rqitar. Ba'zilar qo'rquvni ko'rar ko'zimdan, ajal ham yaqinlab kelar izimdan. Jazolar qo'rqitib qaraydi zimdan, biroq ko'p azobim ayon qo'rqitar. Qo'rqardi odamlar ko'rib viqorim, qizim ham o'g'lim ham suyukli yorim, men esa eng buyuk Parvardigorim. Qur'onda keltirgan bayon qo'rqitar. Yurardim ziyofat bazmda choyda, o'tibdir bu umrim behuda joyda. topgandim dunyoviy ishimda foyda, oxirat berguvchi ziyon qo'rqitar. Men kim bir osiyman kufrni ko'rgan, iymonsiz kimsalar tomon yugurgan, qanchalar iymondan yuzini o'girgan, jonlarini kuydirgan tomon qo'rqitar. Har kuni fasodga bosib qadamlar, fasoddan zavq olib o'tar budamlar, vijdonsiz odamlar, yovuz odamlar fasodga to'ldirgan zamon qo'rqitar. Alloh deb kelmaydi ko'zimga yoshlar, odamlar har lahza gunohga boshlar, jahannam to'ldirgan olovli toshlar qo'rqitar, qo'rqitar, yomon qo'rqitar. Yaratdi Allohim musulmon qilib, kimligim bilmabman dunyoga kelib, ich etim tirnalab bag'rimni tilib, iymonim o'ldirgan gumon qo'rqitar. وهبت في الدمى منه رياحا Endi navbatni ustoz Yahyo Hikmatiga beramiz. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron İsroil ey İsroil şeytonni Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli ahli islom birodarlar. Bugun sayyohniz bitiklari yuzasidan 28-suhbatimizdir. O'tgan jumada yahudiylar boshqa xalqlarning ishonchlariga kirib olish ilinjida ularning nafsoniy hissiyotlarini qondiradigan xizmatlarga o'zlarini urushlarini ko'rdik. Ular bu ishni shu qadar keng ko'lamda yo'lga qo'ya olganlarki, odamzodning nafs xohishotlarini xos qondirishga qaratilgan jahondagi jamiki maxsus muassasalar, istirohatgohlar, joylar shu juhudlarning ijodidan bo'ldi yoki tasarruflarida bo'lib qoldi. Bularning barchasida yo yahudiylar ishlaydilar, yo boshlig'i yahudi yoki shularni ochgan, boshlab bergan yahudiylar bo'ladilar. Bular xonalar, istirohat bog'laridagi turli o'yinxonalar, mehmonxonalar, pivoxonalar u sharob aroq do'konlari sigaret furushliklar, musiqa asboblarini yasash korxona ustaxonalari va sotish nuqtalari, restoranlar, turli xildagi qimorxonalar, oshkor va maxfiy fohishaxonalar va boshqa shaytonxonalar u fisq va fasod uyalari bo'ladi. Bunday fisxonalarning barchasini bu in shaytonlari nimaga ishlatishlarini o'z Sion bitiklarida mana bunday bitib qo'yibdilar va shu bilan birga yahudiylar insoniyatga o'zlarining mana bu baholarini ham berib qo'yibdilar. Kitoblari matnining davomi. Ularga o'z nafs xohishlarini qondirish kerakdir. Ana shunga e'tiborni qaratmoq lozim. Bizning sharhimiz ko'rib turganimizdek, ular o'zlarining juhudona e'tiborlarini ana shunga qaratibdilarda. Qaratganda ham juda kuchli, astoydil qaratibdilar. Odamlarda yemoq xohishi bor-ku. Marhamat, buni qondirish uchun oshxonalar, kafe, restoranlar ochib beramiz. Ichmoqlik ehtiyojlari uchun Marhamat, ichimliklar nuqtalarini ochib qo'yganmiz. Orasida spirtlilarini ham qo'shib sotib, asta-sekin xalqlarni piyonistalikka ham o'rgatamiz. Oxir oqibat hozirgi dunyoda ayniqsa nasroniy qavmlarda va boshqa mushrik elatlarda mas qiluvchi ichuvchilikni ommaviy tus oldirilgan. Ichuvchilik kofirlar turmush tarzining, ularning madaniyatlarining shu qadar ajralmas sifati bo'lib qolganki, hatto tug'ilishlarini nishonlashdan o'lim marosimlarigacha bu orada to'ylari yu boshqa barcha ishlari ichkiliksiz o'tmaydigan bo'lib qolgani bugunda hammaga ochiq oydin ko'rinib turgandir. Yana kimdir xushbo'y tutunni hidlamoqchimi? Ye, ha mana bir zumdada yahudiylar chilim va chilimxonalarni muhayyo etadilar-da, keyinroq esa papiros sigaretu, sigaret sigaraning son mingta xillari dunyoni bosib ketadi. Yana shunaqa rangorang, yaltiroq va shildiroq qutichalarida chiqaradilarki, chekmaydigan odamning ham cheksi kelib ketadi. Bora-bora chekuvchilik orqasidan nashavandlik va qoradori iste'molini, ya'ni giyohvandlikni ham yer yuziga tarqatib, yoyib, uni ham ommaviylashtirib yubordilar. Endi odamlarning ko'ngli musiqani tusab qolsa, mana marhamat Yahudi gitarist u skripkachi u pianinachilar, bizda esa tanbur dutorchilar u karnay surnaychilar xizmatingizga shayda. Hozirda esa estradalar u roku va yana alabalo turfa turfa jinni ketdi musiqalar insonning esini odira yozgan. Mabodo musiqa tinglab tanovul qilmoqchi bo'lganlarga mana restoran degan yana bir fisxona joy tayyorda. Keyin bunday musiqali ovqatlanish to'ylarga, choyxonalarga ko'chib o'tdi. To hovli uylargacha kirib bordi. Endi insonning nafsi o'yin kulgini, xursandchiligini ham tusab turadi-ku. Buni qondirish uchun esa bog' parklarda turli xil o'yinlar va hatto boshidan oxirigacha o'yinlardan iborat bo'lgan Luna parklarni o'ylab chiqardilar. Bulardan boshqa xilma-xil qimor o'yinlari bo'lgan tungi klublarni va hokazo qimorxonalarni aytmaysizmi? Kufr ahlining oxiratni o'ylamaydiganlarning bunday o'yin kulgiga berilish sifatlarini Alloh Robbil alamin halok bo'lgan ot qavmining misolida bundan 14 asr muqaddam o'z bezavol Qur'oni Majidida mana bunday bildirib qo'ymishdir. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Sizlar har bir tepalikka o'yin kulgi uchun bir belgi, baland bino quraverasizlarmi? Shuaro surasi 128-oyat. Darvoqa e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirgi kufr jamiyatlari ham aynan tepaliklarda, balandroq joylarda o'z o'yin kulgi istirohatgohlari, bazmxonalarini bino etadilar. Nega? Uzoqdan ko'rinib tursin, o'ziga jalb etsin uchun bo'lsa kerakda. Yana balandlikda shabadasi bo'lib, xush havo bo'lgani uchun ham bo'lsa kerak. Nomlarini ham juda jozibador, maftunkor qilib qo'yadilar. Mana misollari: Bog'i shamol, Veterok, Shaboda, Uchrashuv, Strecha. Moskvadagi Astankino televizion minorasidagi eng baland restoranning nomi esa Nauzubilla Sidmoy Neba, ya'ni 7-chi osmon emish. Bu kofirlardagi restoranlarining nomini qarang. Yana odam bolasida shahvat g'arizasi ham bor-ku. Bu yahudi shaytonlar insonlarning ayniqsa ana shu hissiyotidan o'z qabih manfaatlari uchun ish olishga alohida e'tiborlarini qaratganlar. Chunki hadisi shariflarda aytilganidek, mas qiluvchi ichimlik iblisning bir o'tkir o'qi bo'lsa, zino fahish yana bir eng o'tkir zaharli o'qidir. Bu zaharni insoniyatning Yahud atalmish dushmani basharga qarshi keng ko'lamda sochmoqdadir. Buning uchun uzoq vaqtlar davomida shaharlardagi mehmonxonalar va shaxsiy uy joylar maxfiyona moslangan bo'lib kelgan. Internetdagi bo'lmag'ur suratlar u, filmlar u, yozuvlar u yozishmalarni aytarga til bormas, yozarga qalam yozmas. Alloh qodir zot biz mujohidlarni bunday rasvoliklarni tak tomiri bilan quritishga, bashariyatni bu balodan qutqarishga muvaffaq etishini iltijo qilamiz. Demak, bu Sion bitiklariga ko'ra shunday chiqyaptiki, go'yoki biz hoylar, ya'ni yahudmas insoniyat o'z nafsoniy xohishotlarimizni qondirishga nihoyatda muhtoj, mushtoq, intiq ekanmiz u bu yahudiylar faqat shunga barcha shart-sharoitlarni muhayyo etuvchilar emishlar u xolos. Bu joyda ham ular yana o'z behayo yolg'onlarini surdilar. Holbuki tarixning guvohligicha ko'plab fahsh fasodlardan bexabar qavmlarga ko'p hollarda yahudiylarning o'zlari tashqaridan ataylab bu buzuqliklarni olib kirganlar. Fasod oz rivojlangan joylarda ular qasdan uni rivojlantirganlar. Xususan bizning xalifaliklarimizda va boshqa islom davlatlarimizda pokiza ilohiy shariatimiz soyasida kufr va fahsh fasod tomir otib ketolmasdi. Shuning uchun juhudlar eng birinchi umaro, amirlar va ulamo, olimlarni qarzlarga botirib yo pora berib yoki ko'rsatgan boshqacha go'yoki yordamlari bilan qarzdor qilib qo'yib, o'zlariga kerakli ruxsatlar va fatvolarni qo'lga kiritaverganlar. Keyin ko'ribsizki, biz musulmonlarning shaharlarimizda birin-ketin avval boshda yerto'lalarda musulmon xalqning ko'zidan panaroqda chilimxonalar, bo'zaxonalar, bu sharobxonalar ochila boshlagan. Chilim tortish, noz chekish, ozroq xamir ichish go'yoki muboh degan fatvolar chiqa boshlagan. Oldin hayitlarda, to'ylarda ha bu xursandchilik uchun deb turib qo'shqor, xo'roz urushtirishlar avvallarda shashmaqonga o'xshagan vazminroq musiqalar chalinishlar singari noshar'iy ishlarga ruxsatlar topila boshlagan yoki islom jamiyatida paydo bo'layotgan bunday munkarotlarga islom davlatining mas'ullari tarafidan e'tibor berilmaslikni yahudiylar qo'lga kiritaverganlar. Hojasini xushnut qilish maqsadida cho'rilari raqsga tushsa bo'ladi deb turib, bunga musiqani ham jo'r qilib yuborilavergan. Bemusiqa raqsga tushib bo'lmaydi-ku axir. ana shunday qilib juhudlar o'tmishdagi islom davlatlarimizga fahshi fasodni kiritishda va urchitib yoyishda tinib tinchimaganlar. Bo'lmasam islom ahli bu kazzoblar ushbu bitiklarida da'vo qilayotganlaridek shu faqat o'z nafsoniy hissiyotlarini qondirish g'amiga tushib qolgan millat bo'lmagan va dunyo bo'yicha o'z diniga amal qilib yashayotgan yoki o'zlaridagi mavjud nobob tuzumlar sharoitida shunga astoydil urinayotgan musulmonlar hozirda ham unday emaslar alhamdulillah. Bu Sion protokollariga amal qilayotgan kofir yahudiylar bunday qilmishlarida o'zlarining o'tmishlaridagi o'zi o'ta ketgan badnafs, ochko'z bo'lgan qavmdoshlari Qorun alayhillananing ishining davomchilaridirlar. U Qorun ham o'z zamonasidagi odamlarning nafsoniy xohishotlarini sinchiklab, o'rganib chiqib, ularni qondirishga barcha shart-sharoitlar u qulayliklarni muhayyo etishni o'ziga kasb qilib olgan ekan. Xususan Fir'avnning ko'p sonli qo'shinining xizmat haqlarini olar kunlariga mo'ljallab, ularga yoqadigan taomlar, ichimliklar va ko'ngil ochar istirohatlarni hozirlab, shunga moslashtirilgan joylarni ochib, kutib o'tirar ekan. Bu haromxo'r Qorun o'zining juda ham katta boyligining talay qismini mana shunday qo'shmachilik va boshqa haromkorliklari bilan orttirgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Ammo hozirgi yahudiy kofirlar bunday ishlarda u qorunlaridan da besh battardirlar. Negaki Qorun bu iflosliklarni faqat o'zining shaxsiy boyishi uchun qilgan bo'lsa, bugungi Yahud qorunlar butun bashariyatni kufr fasod balchig'iga cho'ktirish, uni shu ko'yga keltirish yo'li bilan shu bashariyat ustiga hukmron bo'lish, yana shu zaharlashlari evaziga xuddi Qorundek xalqlarni shilib boyib olish uchun qilmoqdalar. Eng yomoni esa juhudlarning o'zlari bilan butun insoniyatni jahannamga abadul abad azobga olib ketayotganlaridir. Bu yovuz kuchni bashariyat tanasidan sug'urib tashlashga Alloh biz ummati Muhammadiy sallallohu alayhi va sallamga nasib etishini so'raymiz. Amin ya robbil alamin. E'tiboringiz uchun tashakkur va jazakumulloh xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sen kunding vayron isroil isroil shaytonni qilding koy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Navbat Amerikada sodir bo'layotgan balolar haqidagi mavzuga keldi. Ko'rib olam uzra tug'yon, noiloj qolarsan hayron. haq bo'lmasa agar hukmron ma'quldir bo'lgani veyran yana Amerika Qo'shma Shtatlari Nima uchun yana Amerika? To'g'risi, bu mamlakat va bu mavzu siz kabi bizning ham me'damizga tekkan. Qachon qarama, har doim internet tarmoqlari va ommaviy axborot vositalari borinki, barcha gazeta va jurnallarda Amerika haqida so'z ketadi. Boshqalardan farqli o'laroq bir savol bizni yana Amerikani eslashga turtki bo'ldi. Balki bu savol sizni ham qiziqtirar. Balki kimgadir uning javobi allaqachon ma'lumdir. yoki bo'lmasa bu davlatni nomini eslashimiz kimningdir g'ashiga tegib, "E, qachon qarasa Amerika haqida gapiraverasizlar. Nima, boshqa davlat yo'qmi tilga olishga?" deishi ham mumkin. Hozir nima uchun o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini eslayotganimizni bilib olasiz. Gapni cho'zmasdan maqsadga o'taman. Mana, necha yildirki, necha kundirki Amerika Qo'shma Shtatlariga to'fon, sel, bo'ron va hokazo balolarning kelishi to'xtayotgani yo'q. Qolaversa, qachon qarama, o'zining ichidagi kishilar hali maktabga, hali ishxonaga, hali harbiylari bir-birlariga hujum qilib turadi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Nima uchun har doim va katta-katta balolar keladi-yu, kelganda ham aynan Amerikaga keladi? O'zini dunyoda hamma narsaga, hatto yer yuzining turli burchaklarida avj olgan terrorizm kabi ishlarda qudratli deb tan oladi-yu, lekin o'ziga kelayotgan balolarni daf eta olmaydi. Afg'oniston, Iroq va boshqa davlatlardagi kechayotgan jihodlarni balandparvozlik bilan bartaraf qilib kelmoqdamiz, dedi-yu, o'zida kechayotgan terrorlarni bartaraf qila olmaydi. Nima uchun biz shu bugun Amerikani esga olganimizni ana endi qisman bilib oldingiz. Avvallari sehrli diyor deb nom berilgan bu o'lkada insoniyat o'zgacha ruhda yashab kun kechirar edi. Bora-bora xudolikni da'vo qilib, barcha mamlakatni o'ziga bo'ysundirishga harakat qilgan bu davlat hozirgi kunda juda katta iqtisodiy va ma'naviy balolarga yo'liqmoqda. Ba'zi musulmonlarning e'tirof etishicha, buning sababi Afg'oniston va Iroqqa qarshi urush qilganini ko'rsatmoqda. Biz ham bu sabablarga ham qo'shilamiz, ham qo'shimcha qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlariga kelayotgan qator ofat va balolar bu mazlum kishilarning ulardan qolgan yetim va go'daklarning duosi, Qolaversa, muhojiru mujohidlarning duolari samarasi deb bilamiz. Amerika tobora har tomonlama sinib bormoqda. Buni biz mujohidlar ko'rmoqdamiz. Amerika askarlari nafaqat tashqarida, balki o'z uyida ham hujumga uchramoqda. Qandaydir telbalar maktabga kirib bolalarga qarata avtomat magazinini tugatib chiqayotgan bo'lsa, harbiylar ichida ham bir-birlari o'z sheriklarini otib o'ldirmoqda. Sport musobaqasidagi portlash esa hammasidan oshib tushdi. Undan ham qizig'ini aytaymi? Kuni kecha Florida shtatidagi Nasoro pastor Terry Jones bir necha kundan beri rejalab kelayotgan musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'oni Karimning 3000tasini 11-sentyabr kuni yoqishni maqsad qilib kelgan edi. Uning bu maqsadi hatto internet tarmoqlarda ham paydo bo'ldi. So'z erkinligi yuqori sanalgan Amerika Terrining bu ishi uchun hech narsa demadi, xuddi o'tgan yildagi kabi. O'zi tashqi davlatlarda ishi nihoyatda og'irlashayotgan Amerika uchun bu hech narsa bo'lib tuyulmasa-da, musulmonlar Afg'oniston va Liviyada konsullarga hujum qilib, bir qancha yuqori lavozimli elchilarni o'ldirganliklari aynan mana shu hech narsa qilmaydi bilan bog'liq bo'lib qoldi. Bu ish yana takrorlanib qolishdan vahimaga tushgan Amerika hukumatı Terriga qandaydir chora qo'llashlikni o'ylab qolishdi. O'ylab ko'ring, qanday chora ko'rish mumkin? Uni uzoq muddatga qamash kerakmi? Yo'q, bu so'z erkinligiga to'g'ri kelmaydi. Katta jarimaga tortish kerakmi? Yo'q, bu vijdon erkinligiga to'g'ri kelmaydi. Unga majburan islomni tushuntirish kerakmi? Yo'q, bu din erkinligiga to'g'ri kelmaydi. unga nima chora qo'llanilsa, musulmonlar bosh ko'tarmaydilar. Shunday qilish kerakki, uni go'yoki qamoqqa olib, uzrni so'ratib, yana qo'yib yuborish kerak. Vallohu alam. Shunday bo'ldi ham. Terri mashinasiga Qur'on kitoblarini to'plab yoqish uchun ketayotganda politsiyachilar to'xtatib, uni idoralarga olib ketishadi. Ozgina o'tirib, keyin yana ozodlikka chiqadi. Spektakl shu yo'sinda nihoyasiga yetadi. Qur'on yoqilmadi. Alhamdulillah. Biz ham xursand. Tashqi davlatlarda xizmat qilayotgan amerikaliklar ham xursand. Terry Jones yoki politsiyachilar chiroyli spektakl bilan hammani xursand qildi. Floridalik bu maddoh hammani xursand qilgan bo'lsa, Alloh taolo shu kuni Colorado shtatiga o'zining qattiq to'fon balosini yuborib, hamma amerikalikni qayg'uga soldi. Ha, aynan Qur'on kitoblari yoqilish kerak bo'lgan kunda, aynan 11-sentyabrda bu balo amerikaliklar ustiga yuborildi. Allohu akbar. Bu balo sinib borayotgan iqtisodga qattiq ta'sir o'tkazdi. Jumladan 30 ta ko'prik yaroqsiz holatga kelgan, 500 dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan. moddiy zarar o'sha kunning yoq 150 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich yana ham oshgan. alhamdulillah Kurib olam uzra tug'yon noiloj qolarsan hayron haq bo'lmasa agar bo'lgani vayron ko'rib olam uzra tug'yon noiloj qolarsan hayron bo'lmasa gar ko'rimron ma'quldir bo'lgani vayron ko'rib olam uzra tug'yon noiloj qolarsan hayron haq bo'lmasa gar Shanxay jinoyatchilari uchrashuvi Afg'onistonning eng katta iti hisoblanmish Hamid Karzay Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'ilishida o'zi kabi hamtovoqlari bilan otamlashdi. Ma'lumki, ushbu jinoiy to'da har safargi yig'ilishlarida o'zlarining asosiy hadaflaridan biri O'zbekiston Islomiy harakati ekanini eslab o'tdilar. O'zining saroy binosidan zo'rg'a chiqib kelgan Karzay odatdagidek mamlakatlardagi keskin ijobiy o'zgarishlar bilan boshladi. Hech shak shubha yo'q. Bugun Afg'oniston 2001-yilgi holatidan keskin ravishda farq qiladi. Bizning davlatimiz kundan-kunga rivojlanib, oldinga harakat qilmoqda. deydi u. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo jinoyatchilarni baxtli hayot bo'sag'asida turganlari bilan xursand qilganidan so'ng bu masxarabozning to'satdan kallasi aynib, yana terroristlar bilan ularni qo'rqita ketdi. Ammo bizning oldimizda terrorizm va ekstremizmga aloqador bir talay muammolar haligacha ko'ndalang turmoqda. Negadir Amerika hukumatining o'z xalqiga dushman sonini kam qilib ko'rsatish maqsadida jihodiy jamoalarning barchasini Al-Qoida nomi bilan atash siyosatiga qarshi chiqib, Amerika Qo'shma Shtatining bu iti bir jamoatni turli nomlar bilan ko'pirtirib, hamtovoqlarining o'takasini yozdi. Al-Qoida. Amerika bizni ba'zida shu nom bilan ataydi. O'zbekiston Islomiy harakati. Bu bizning rasmiy nomimiz va Turkiston Islomiy harakati. Negadir Rossiya bizga shunday nom qo'yib olgan. Kabi terroristik tashkilotlar Afg'oniston yerlaridan o'zlarining terror maqsadlari yo'lida foydalanmoqdalar. va qo'shni davlatlarga qarshi amaliyotlar uchun orqa sifatida qo'llanmoqchilar, deb so'zini davom ettirdi. Barchaga ma'lumki, Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlarini eng ko'p qiziqtiruvchi Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida karzay nazarda tutayotgan terroristlardan asosan AQSh hukumati o'zicha Al-Qoidaga taalluqli deb da'vo qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari da'vat va jihodiy faoliyatlarini olib boradi. Hozirgi kunga kelib O'zbekiston Islomiy harakati bilan maqsad va hadaflari ayni bo'lgan Afg'on jihodida peshqadamlik qilayotgan Afg'on toliblari terroristlar deb atalmay qo'ygan. O'zining taxtini saqlab qolishga tirishayotgan bu nusxa biror moliyaviy ko'mak umidida qo'shni davlatlar aziyat chekmasligi uchun biz ularga qarshi jang qilishni davom ettiramiz, deb qo'shib qo'ydi. Bugungi kunda Afg'oniston hukumatı terrorizmga qarshi kurashda peshqadam ekanligini xos ta'kidlab o'tmoqchiman. deya Karze o'zining xor zalil jasadiga qahramonlik to'nini kiyib olmoqchi shekilli. Chunki tarixda o'tgan barcha imperiyalar biror davlatga hujum qilsalar, o'z qavmlaridan bo'lgan askarlarini ehtiyot qilish maqsadida imperiyaga protektorat bo'lgan, ya'ni bo'yin so'ngan qavmlarni birinchi safga peshqadam qilib terganlar. Ayniqsa terroristlarning qo'lbola minalaridan qo'rqib qolgan salibchilar hozirda juda ko'p iskovchilarga ehtiyoj sezmoqdalar. Hoynahoy. Shuning uchun qimmatbaho ovcharkalaridan avval karzaykalarini peshqadam qilib olganlar. Albatta, bu siz o'ylagandek vatanini himoya qilib chiqqan ko'ngillilar tarafidan bajarilmaydi. Balki bu arzimas xizmatlariga mo'maygina pul ham ishlab olish mumkin. Karzay shunga ishora qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı bu yo'nalishda bizga yordam berishiga ishonaman. deb so'zini yakunlaydi. Endi yangi muhojirimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatni tinglasak, marhamat. Islomni aslini ko'rdim, mujohidlarning safida, salaflar naslini ko'rdim, mujohidlarning safida. Islomni aslini ko'rdim, mujohidlarning safida, salaflar naslini ko'rdim, mujohidlarning safida. Islomni aslini ko'rdim mani ismim abdulhaq e, alhamdulillah alloh fazli keldik qancha bo'ldi kelganingizga endi e, to'rt kun bo'ldi xursandmisiz e, alhamdulillah bu biz o'ylagandanda hali alhamdulillah u yoqda yurganimizda o'ylardik qandoq bo'lar ekan kelsak sharoit qandoq mundoq deb har xil fitnalar har xil gap so'zlar istixora o'qib turib allohdan so'radik mana alloh niyatimizga yetkazdi alhamdulillah shariy jamoatlarga ham qo'shilib duolar qilardik mana alloh fazli bilan keldik mana juda a'loda mana shari hammani birodarlar bo'lsin haqqi bo'lsak ham mana alloh rozi bo'lsin mana kelganda tishlarni olatib oldik tishlar <laughs> tekinga bo'ldimi alhamdulillah alhamdulillah doktorlar og'ritmadimi yo'q alhamdulillah bordik o'zbekiston valyutasi ziyod bo'lsa ziyod kam emasda yoqda bo'lsangiz e, bo'lmaydi bu jihodiy tushunchani siz vatandan bilganmisiz yo hijratdanmi vatanda e, biz hayotimizga qarardikda e, nima deydi bir mazasi yo'qda maza yo'q hayotda namoz o'qiymiz ro'za tutamiz hech bir islom mazasi yo'q shumayni bir siyratni o'qiymiz nima qilamiz keyin alloh fazli bilan ro'zalarda yig'lab turib duo qilib so'rardik alloh nimaga mana televideniyalarda yaxshi bir eshittirishlar bor deyishadiku hidoyat sari ziyo <laughs> yo man madrasaga tayyorlov kursi o'qiganimda o'zi zovuchida savol berganman savol berganda man e, bu sirq bu shirk boru desam gapni aylantirganda shu yerda yo'q bu boshqa ma'noda undan bundan shunaqa ko'nglim qolib ketgan bu nima deydi bir astag'firulloh ana shundoqdan shu holat shirkka endi shu nima qilganingizdan keyin e, qilgandan keyin nima ham deysiz nima baho berasiz siz nima baho berdingiz endi nima ham deymiz islomga har bir hozir e, masjidlar bo'lsin madrasa bo'lsin islomga qarshi kadrlar islomga qarshi kadrlar yetishtirib chiqarilyaptida mana obidqor akani ham bir shunga savol berganlar mana e, berishganda toshkent islom universitetini quryaptiku undoq bundoq deyilgan yo'q dedilar bu islomga qarshi kadrlarni chiqaradigan joy deb aytuvdilar mana shu gap esimda mani shuni ko'ryapsizu mana chiqadi hijobi yo'q u farzni o'rgatmasa nimani o'rgatadi ayollar madrasasini yopib ko'rib o'sha yerda o'sha yerda kelib e, hijoblilar ko'rib nima buncha hijobli deb madrasaga shu gapni aytyaptida hijoblilar ko'payib ketibdi undoq bundoq qandoq tushunsa bo'ladi xatarmi bu endi astag'firulloh odam nima deydi alloh xullas ko'rib <sighs> mana shu ya'ni bu ibodat mazasini hijratda tatidingiz bildingiz alhamdulillah mana o'sha bir yil mobaynida bizda bir birovlarga bir shunga bir diniy bir guruhlar qilib nima qilsak e san yozsan hali hali o'ylaysan bilasan mana bundoq hayot undoq bundoq deb nima qilaydida shunaqa qilib gaplashgan o'sha taqvo degan odamlar bilan gurung qilsak davomli gapni aylantirardi keyin allohni izri bilan mana internetda saytlarni alhamdulillah vatanda turib bildik bir yil mobaynida alhamdulillah mana vatanda turib nimalarni ko'rardingiz internetdan siz internetda filmlar bo'lsin hamma qanday film jihodiymi yoki jihodiy <laughs> albatta jihodiy qabulda nima gapni mana alhamdulillah hammasini ko'rib chiqdik to'siq qo'yilmaganmi to'siq qanday otsam bo'ladi prямой mana google nimalarda yozganda har zamon kirib ham ketadi har zamon yana bir to'siq bir iloji boricha nima qilardik biz nima deydi boshqa qo'rqmasmi deysiz sizni ushlab ketishligidan endi qo'rquv bo'lgani bilan ham endi nima deydi odam iloji yo'q nima deydi o'shanga bir qiziqib iymonan bir tortaverardida nima qilamiz iymon tortgandan keyin iloji yo'qda harakat qilib olib bir yo'llarini qilib allohni izni bilan mana hammasini bildik ko'rdik o'qidik alhamdulillah tushundik yo'llarda hech kim sizga qarshilik qilmadimi bormagin deb yo'llarda e, o'sha vatanni o'zida ham shu internetda o'qiganimda har xil fitna saytlar ham chiqqan edi harakat to'g'risida har xil mayda chuyda gaplarda u arzigulik bir narsa emasda hayron qolasizda bu niyatni xolis qilib kelayotgan odam o'ziga o'zi nafsiga bahona topib beradida u hech nima emas u arzimaydi u bahona qilishga nima qilishga shu kim to'g'ri yo'lni bilmoqchi bo'lsa va qilmoqchi bo'lsa bir nima namozni o'qib turib ollohdan so'rasa ko'rsatib qo'yadi olloh bilan qani mo'minlik davo qilsa ollohdan so'rasin nima qiladi odamlarni jihodga chiqmagan odamlardan borib maslahat so'rab o'zi amal qilmagan odam nima maslahat beradi o'zi yuribdiyu dunyoga botib basha qilib agar haqiqiy hayotda islomni mazasini tuymoqchi bo'lsa kelisizlar deymiz alhamdulillah mashaalloh biza o'yladik juda bir e, nima holatda desa yo'q alhamdulillah nima holati deb o'ylagandingiz bu holatlar biz kelgandan bu shu bir yoshirincha bir har bir harakat markazlar yoshirincha bir qanaqa deydi bir u yog'iga kirib chiqish ham bir <laughs> shu hayollarda endi har xil yo alhamdulillah juda e, ochiqlik bir erkinlik alhamdulillah bozorlarni ko'rdingizmi iya alhamdulillah nimani tasavvur qildingiz bozorni ko'rib bozorlarda endi alhamdulillah hamma yoqda mujohidlar yelkada absamat islomni bir nimasi bilinib turibdida yurganda izzati bilan nimasi bilan yuribdi Ko'rdim men ko'p jasoratlar, shijoatlar, mahoratlar, ilohiy kuch, karomatlar, mujohidlar safida. Ko'rdim men ko'p jasoratlar, shijoatlar. izzatni topishlik uchun birodarlarga nima so'zlaringiz bor? Taqvo qilsa, faqat xolis niyat taqvo e, Allohdan so'rasin. kimdir ularga boshqa fikrni aytsachi bormagan ular yomon ular adashgan zolim o'sha fikrni aytgan insonni bir shunaqa hayotga shuna qarasa shuna qarasada o'zi bilinadi u odam kimligida o'zi ixlosli odam bilinadiyu taqvo ixlosda o'sha aytayotgan insonni bir amaliga bir boqsinda amaliga boqsin islomdan nimadan gapirgan bilan amali qarasa baribir xolislik ko'rinmaydida bir qayog'idir bir nimasi bo'ladi buni shu ollohdan agar shu fitna bo'lsa sraz mana allohga bir ibodat qilib so'rasin hozir bu o'sha yoshlarni jihodiy fikri ochilishiga ko'proq nima turtki bo'lyapti endi yoshlar hozir hayotda o'zbekiston nimasida bir siqilib bir moralnida na o'qib o'qib oladi hamma bir nima deydi bir kufrni fasodi o'qishga ham o'sha nima deydi bir sistema davlat sistemasiga ham poraxo'rlik nima deydi u astag'firulloh so'ng ham shuda kufrda endi kufr kufr bo'lgandan keyin buyog'ini bilasiz shunga yarasha oxirgi so'zlaringiz endi taqvo qilishsin agar kim ixlos niyat qilib chin dildan so'rasa allohdan olloh yetkazadi shu bizga nima nasihatlaringiz bor alloh rozi bo'lsin <laughs> deymiz nima ham deymiz radiodan tashqarida eshitarmidinglar radio dasturlarni обязательно uni intizorlik bilan kutib zavq bilan kutib har nimasini chiqdi chiqdimikin deb nima deydi chiqmay qolsa arada bir ikki hafta cho'zilib qolsa u odam chiqdimi shunaqa bo'lib qolar deydi sog'inib shu shunaqa qanday fikr tanqidlaringiz bor radioga internet saytlarda mujohidlarni qissalari mana dushanba haftalik nimalarda ko'proq qo'yiladida unda kamroqda mana shular ham bir qissalardan ziyodroq bo'lsa juma dasturlariga haqiqat intizorlik bilan mujohidlar hayotiga ko'proq qiziqishadida bo'lmasa mana yangi kelibsiz inshaalloh ta'limlarni o'tganingizdan keyin inshaalloh sangarlarni ko'rganingizdan keyin siz ham mujohid bo'lasiz siz ham bir qissa qilib berasiz unda inshaalloh mayli sizni qissalaringizni ham tashqariga eshittiramiz Allah razı olsun. Cezakallah hayra. Bizlerge ders mucahidler, efsanemez mucahidler. Bizlerge ders mucahidler, efsanemez mucahidler. Zamanemiz mucahidleri, guvoh bo'lgan o'z qissalari, islomni izzat va onlari, tarixni keldi qonlari zamonamiz mujohidlari yuvoq bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari tarixni bitgandir qonlari hozir ulamolar orasidagi ixtiloflar nomli mavzuni Abu Abdulloh Damladan tinglaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun ilm bosag'asiga endigina kirib kelayotgan yoshlar ko'p asrlar davomida islom dinining ilmiy merosini boyitib, behisob va beminnat mehnatlari singan salaf solih ulamolarimizga, xususan mazhab imomlarimizga til tekizayotgan ukaxonlarimiz e'tiboriga Abdul Aziz ibn Abdul Fattoh qori xutba qilganlar. Eslatib o'tamiz. Bu kishi Madinai Munawvaradagi Qubo masjidining sobiq imomi va Qur'oni Karimning Madinai Munawvara nusxasi chopga tayyorlanishini nazorat qiluvchi hay'at mas'ullaridan biridir. E'tiboringizga Abdul Aziz ibn Abdul Fattoh qorining Ma'ruzasi tarjimasini o'qib eshittiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar o'rtasidagi ixtiloflar va toliba ilmlarga nasihat Barcha maqtovlar Alloh subhanahu va taolaga xos. U zotni maqtaymiz, undan madad so'raymiz, unga istig'for aytamiz. Alloh subhanahu va taoladan nafslarimiz va amallarimiz yomonligidan panoh tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo kimni hidoyat qilsa, uni adashtiruvchi yo'q, kimni adashtirsa, uni hidoyat qiluvchi yo'q. Guvohlik beramizki, yagona Allohdan o'zga barhaq iloh yo'q. U yolg'iz va sheriksizdir. yana guvohlik beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam g'uzotning bandasi va elchisidir. Ammo ba'd O'tgan xutbalarimiz biridagi so'zlarimizni eshitgan birodarlar aytishi mumkinki, demak, sizning ushbu so'zlaringizga ko'ra ilm din va fiqh masoillarida birov xato qilgan bo'lsa, unga raddiya bermaslik, o'tgan va keyingi davrdagi ulamolar aralashib qolgan bid'atlarni bayon qilmaslik, haqni ko'rsatish va munkarni inkor qilishga, shubhalarni rad qilish va zalolatlarni ochib tashlashga kirishmaslik kerak ekanda. Bunga javob shulki, siz aytgan ishlarning barchasi shar'an matlub va qilinishi lozim bo'lgan ishlardir. Lekin bu mavzu hammaning ham ishi emas, balki ilm va fiqh ahllarining ishi bo'lib, bunga xuluflarning, ya'ni keyingi ilmsiz beodob avlodlarning daxli yo'q va ular bunga umuman aralashmasliklari lozim. Xuluflar, ya'ni keyingi ilmsiz beodob avlodlar boshlar gangiydigan va qadamlar toyiladigan chigal masalalar haqida bahsga kirishishlari joiz emas. Yoshlar katta masalalar haqida so'z yuritishlari mumkin emas. Bunday masoillarda so'z yuritish uchun ilm va fiqhdan chuqur bilimga ega bo'lish, usul va furu'ini, ya'ni ikkinchi darajali masoillarni, dalillar va ahkomlarni yaxshi anglash, istinbotga ya'ni shar'iy dalillardan hukmlar chiqarishga qodir bo'lish va mazkur bilimlarni voqeada tatbiq eta bilish zarur bo'ladi. Bunday holatlarda kichiklar ishni kattalarga qoldirishlari, ilm va fiqh ahliga qo'yib berishlari lozim. Albatta, biz bu yerda faqat har kim ham haqiqatiga yeta olmaydigan og'ir va chigal masoillarni ko'zda tutmoqdamiz. Ammo aniq ravshan masoillarda, bid'atligi oshkor va munkarligi ochiq ko'rinib turgan ishlarda albatta odamlarni ogohlantirish va har kim ilmi yetganicha bunday ishlar bilan mashg'ul bo'lishi zarur. Biz sergak va uyg'oq yoshlarga dinda ilm va fiqhga ega bo'lishga intilayotgan toliba ilmlarga nasihat qilishni ilm olish yo'lida ularga ko'ndalang bo'ladigan to'siq va ofatlardan ogohlantirishni istadik. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, ilm yo'lining oxiri jannatdir. Lekin bu yo'l xatarlar bilan, to'siqlar va toyg'anoqlar bilan to'la yo'ldir. Shunday ekan, birinchidan yoshlar va toliba ilmlar ilm o'rganishdan maqsad faqat amal qilish ekanini, ibodatlarni tuzatish va muomalalarni isloh qilishni, aqidani to'g'rilash va musulmon kishi Parvardigori huzuriga sog'lom aqida va sahih amal bilan borishlarini aslo yodlaridan chiqarmasinlar. Shuning uchun biz bot-bot takror aytamizki, yoshlar nafaqat yoshlar, balki har bir musulmon kishi o'z dinini yaxshi o'rganishi ilm o'rganish borasida tavhid va fiqhni eng birinchi o'ringa qo'yishlari zarur. Lekin afsuski, bugungi kunda biz xuluflar, ya'ni keyingi ilmsiz beodob avlodlar hali bu ikki zaruriy ilmni egallamasdan turib, ijtihodga doir ilmlarga shung'ib ketishayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu esa g'arazning yomonligiga va niyatning buzuqligiga dalolat qiladi. Chunki shuhratparast va ilmiy boshqaruvga intiluvchi shaxslargina mana shunday qilishadi. Ikkinchidan, yoshlar va har bir tolibi ilm islomiy odob va axloqni ta'lim olishlari, ilm o'rganish bilan bir qatorda ulamolar hurmatini o'rniga qo'yishni, avval va keyin o'tgan imomlarni ehtirom qilishni ham o'rgansinlar. Zero, Ulamolar va imomlarni hurmat qilish shar'iy vojibotlardan hisoblanadi. Bunga rioya qilmagan kishi gunohkor bo'lib, jazoga loyiq bo'ladi. Uboda ibn Somad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Hasan hadisga ko'ra, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kattamizni hurmat qilmagan, kichigimizga rahm aylamagan va olim haqqini tanamagan kimsalar bizdan emas. Imom Ahmad, Imom Tabaroniy va Imom Hokimlar rivoyatlari. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bunga ko'ra, Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu bir kuni Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu otga minib turganlarida Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu u kishiga hurmat, ehtirom izhor qilib, oyoqlari turgan uzangidan ushladilar. Ma'lumki, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu sahobalar ichida olim va faqihlardan biridir. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu haqida esa ta'rifga hojat yo'q. Shunda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu hijolat bo'lib, "Qo'ying, unday qilmang ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'li" dedilar. Shunda Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu "Yo'q, Biz ulamolarimizga va ulug'larimizga mana shunday muomala qilishga buyurilganmiz, dedilar. Va Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu oyoqlari turgan uzangidan qo'llarini olmasdan yo'lda davom etdilar. Salaflarimiz o'z ulamolariga mana shunday odob va axloq bilan muomala qilganlar. Ammo bugungi kunda xuluflar, ya'ni keyingi ilmsiz avlodlar Ulamolarga nisbatan qilayotgan beodobliklaridan kishining peshonasi tirishmay iloji yo'q. Ular ulamolarning obrlariga chang solmoqdalar. Ularga ta'an yetkazishga oshiqmoqdalar. Agar shunday qilmasak bizga biror balo yetishidan qo'rqamiz deyshmoqda. Bu avlod na bir mu'min, na bir olim xususida na ahdga va na burchga rioya qiladilar. Eng ajablanarlisi shuki, ular tavhid ulamolariga tavhid ismi bilan hujum qilmoqdalar. O'zlarini ham, odamlarni ham aldamoqdalar va buni salaflarning manhaji deb da'vo qilmoqdalar. Vaholanki, bu holat Alloh subhanahu va taolaga qasamki, salaflar manhaji emas va ular bu beodobliklari va axloqsizliklari ila salaflarga nisbatan bo'xton qilmoqdalar. 3-dan yoshlar va har bir talibi ilm ilm o'rganish mobaynida o'zini chigal va og'ir masoillarga mashg'ul qilmasliklari, shubhalarga aralashmasliklari, umrlarini va qimmatli vaqtlarini talashib, tortishish va bahs va munozaralarga sarflamasliklari lozim. Chunki tolibi ilmlar agar nafs talablariga quloq solsa, mana shunday befoyda narsalarga kirishib ketadilar. Salaf ulamolari bunday ishlardan qattiq ogohlantirar va ilm o'rganuvchilarni bunday ishlardan qaytarar edilar. Talibi ilmlar uchun tortishishni yaxshi ko'rishdan ko'ra zararli narsa yo'q. Zero, ilm va din masalalarida talashib tortishish ayrim hollarda Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin, bu ishning oxiri insonni kufrga olib borishi mumkin. Ammo mana shu ishlar o'zaro adovat va nafratga olib borishi aniq va ravshandir. Mashhur Ibrohim un-Naxai rahmatullohi alayh فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ya'ni ularning o'rtalarida to qiyomat kunigacha bug'z va adovatni avj oldirdik. Oyati tafsiridagi bug'z va adovatni dindagi husumat va tartishuvlar deya tafsir qilganlar. Bakr ibn Nasr yoki Bakr ibn Muzor rahmatullohi alay aytadi. Alloh subhanahu va taolo agar bir qavmga yomonlik istasa, ularni talashib tartishuvga mubtalo qiladi va amal qilishdan man qilib qo'yadi. Ibn Abdulbar rivoyati Zabardast imom va xulafoi roshidinlarning 5-chilari bo'lmiş Umar ibn Abdul Aziz rahmatulloh alayhidan Siffin kunidagi jang haqida so'ralganida bu kishi Alloh subhanahu va taolo bizning qo'llarimizni u kungi to'kilgan qonlardan saqlagan ekan, endi men tilimni u kunning qoni bilan bulg'amoqchi emasman deb javob berganlar. Ibn Abdulbar rivoyati salaflarimizning chigal masoillarga nisbatan tutgan odoblari mana shunday bo'lgan. Ammo bugungi kundagi xuluflarning, ya'ni bir xovuch ilimsiz beodob yoshlarning ilm o'rganish va dinda faqih bo'lishga intilayotgan ongli yoshlarni chalg'itishga urinishlarini, aslida esa faqat o'zlarini chalg'itayotganlarini ko'ring. Ular o'zlarini ham boshqalarni ham talashib tortishuvlar girdobiga tortishmoqda. Mu'minlarning va tavhid ahlining obrusiga rahimsizlarcha chang solishmoqda. Shafqatsizlarcha til tekizishmoqda. Bu holat Alloh subhanahu va taolaga qasamki, juda katta yomonlik va buning ortidan juda noxush asoratlar keladi. Zero bunday holatlar mu'minlar o'rtasida va xususan tolibi ilmlar o'rtasida o'zaro adovat va nafrat o'rig'ini sotishga xizmat qiladigan juda manfur uslubdir. Bu uslub ayrim ahli ilmlar orasiga kelishmovchiliklar solishga ulgurganiga ham guvoh bo'ldik. Zotan bu holat jamiki mu'minlarning saflarini bo'lib tashlaydigan va ularni bir-biriga qarshi gijgijlaydigan qabih uslubdir. 4 yoshlar va har bir talaba ilm ilmni o'z ahlidan olishga urinishlari, imkon qadar katta ulamolar qo'lida tahsil olishga intilishlari, zarur bo'lmaganda kichiklarga murojaat qilmasliklari lozim. Ular notayin va noaniq bo'lgan ilm da'vosini qiluvchilardan juda ehtiyot bo'lsinlar. Zero undaylar ilmi toliblarni faqat zalolat va halokat sari boshlaydilar. Hamma musulmonlar shuni yaxshi bilib olsinlarki, yoshlar ilm o'rganish va olim bo'lish maqsadida boshliqsiz va ustozsiz bir joyda jamlanishlari salaflarning yo'lidan emas. Salaflardan biri bir jomiga kirib halqa qurib o'tirgan bir jamoatni ko'rdilar va ular nima qilib o'tiribdilar deb so'radilar. Din o'rganishmoqda deb javob berishdi. Boshlarda biron kishi bormi? Ya'ni ilm va fiqh ahlidan bo'lgan biror shayxlari bormi? deb so'radilar. Yo'q deishdi. Unday bo'lsa, bular hech qachon olim bo'la olmaydilar deb javob berdilar. ilmda yoshlarga bosh bo'ladigan, ularni sahih ilm sari yetaklaydigan, ularga murakkab ilmiy masoillarni yechib va sharhlab, ilmning sir asrorlarini ochib beradigan va muammolarga duch kelganlarda to'g'rilikka yo'llab qo'yadigan boshliqlarsiz va ustozlarsiz ilm o'rganishga urinish yomon oqibatlarga olib keladi. Binobarin, ilmda ustozlarni va rahbarlarni mahkam tutishimiz lozim. Biz uchun Ilm olamidagi rahbarlar rabboniy ulamolardir. Ilm, amonat, taqvo, parhezkorlik va haq so'z bilan tanilgan, Alloh subhanahu va taolo yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan haqiqiy ulamolardir. Mana shunday insonlar bizning ilmdagi boshliqlarimiz va rahbarlarimiz bo'lmog'i darkordir.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 Bordiyu biror narsa haqida talashib qolsangiz, agar haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolaga va oxirat kuniga ishonsangiz, bu narsalarni Allohga va payg'ambariga qaytaringiz. Mana shu eng yaxshi va eng chiroyli yechimdir. Niso surasi 59-oyat. Barchamiz yaxshi anglab olishimiz va xususan tolibi ilm bo'lmish yoshlar ogoh bo'lishlari zarur bo'lgan bir ish borkim, u ham bo'lsa, ummatning zabardast ulamolari va imomlari dindagi ilmiy va fiqhiy masoillarda o'zaro ixtilof qilganlar, bahs va munozara qilganlar va bir-birlarining so'zlariga raddiya berganlar. Biroq bu holat ular o'rtasidagi do'stlikka va mehr muhabbatga rahna solgan emas. Ularning bu ixtiloflaridan ummatga biror bir zarar yetgan emas. Chunki ular odob bilan munozara qilishar, ixtiloflarida shar'iy usul va qoidalardan tashqariga chiqishmas edi. Zotan ilm din va fiqh masoillarida munozara olib borishning o'ziga xos usul va odoblari hamda qonun qoidalari mavjuddir. Istinbot ahli bo'lmish dinning usul va furu'laridan, ya'ni juz'iy masoillaridan dalil va ahkomlardan yaxshi xabardor bo'lgan mujtahid ulamolar ixtilof qilishar, biroq ularning bu ixtiloflaridan ummat biror zarar ko'rmas edi. Aksincha, bu mujtahid ulamolar ummatga foyda keltirar edi. Zero, mujtahid ulamolarning ixtiloflari rahmat va ne'matdir. Johillarning ixtiloflari esa musibat va kulfatdir. Chunki johillar ilm masoillarida ixtilof qilish u yoqda tursin, ilmiy masalalarda shunchaki so'z yuritsalar ham fasodga sabab bo'ladilar. Chunki ular ongsizlarcha o'zlari bilmagan narsalarini so'zlaydilar va odobsizlarcha talashib tortishadilar. Juda ko'p holatlarda johillarning ixtiloflari, boshlang'ich va o'rta bosqichdagi tolibi ilmlarning ixtiloflari janjalga, o'zaro adovat va nafratga, bir-birlariga loy chaplashga sabab bo'ladi va bo'lmoqda. Ammo mujtahid ulamolar bu dinni yaxshi bilganlari va ilm va fiqhdan chuqur bilimga ega bo'lganlari uchun ham ularning ixtiloflari ummatga foyda keltirgan. Shu bois Robbimiz Azza va Jalla mushkil masoillarni ulamolarga qaytarishga buyurgan. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ya'ni agar ular o'zlariga kelgan xabarlarni har kimga yoyib yurmasdan payg'ambarga va o'zlaridan bo'lgan boshliqlargagina yetkazganlarida edi uni ya'ni mana shu xabarlarning haqiqatini bilmoqchi bo'lgan kishilar ana o'shalardan o'sha haqiqatni bilgan bo'lar edilar Niso surasi 83-oyat. Ushbu oyati karimadagi boshliqlardan murod asl ulamolardir. Oyati karima ular ichidan xos bir tabaqani zikr qildi. Mana shu tabaqa ilmda mustahkam bo'lgan insonlardir. Ularni oyati karima boshqalarga xabarlar haqiqatini o'rgatadigan istinbot ahli deb atadi. Mana bu istinbot ahli fuqaholardir. Yo Parvardigoro, bu ummatning imomlaridan va barcha ulamolaridan o'zing rozi bo'l. Ularning barchalarini o'z rahmatinga ol. Ularning faqihlari, muhaddislari, mufassirlari yu adiblarini o'z rahmating ila burka va ularga bizning va butun islom ummatining nomidan yaxshi mukofotlarni ato et. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Mujohid birodarlarimiz Afg'onistondan turib bizga qo'ng'iroq qilishgan edi. Hozir o'sha suhbatni tinglaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aytavering ha. Kecha. Xo'p, xo'p. Shomdan keyin 75 nima qilindi? 75 ta, nechta? to'qqizta to'qqizta mashalloh nima qilgan tushgan bitta qo'mondonni amnisi zaxmiy bo'lgan bir yettita sakkizta nafar bilan zaxmiy bo'lgan mashalloh mashalloh keyin bitta deshika deshikachisi bilan xatm bo'lgan deshika bilan deshikachisida deshikachi bilan qo'shilib ketgan hammasi ha alhamdulillah yana shu endi o'luvlarni bilmaymiz keyin kechki payt vertolyot o'tirib ketgan ha yaxshi yettita zahmiy ha ha yettita sakkizta dedi endi bor deb taxminlaymiz ha yaxshi bo'ladi alloh rozi bo'lsin e, ustozdan keyin nima yordamchilar borgan xuddi o'sha joyga yana endi o'ziga kelib endi tinchlandik mana endi yeymiz o'tirgan payt bo'lganmi endi olloh alam borib keyin o'sha nima kechqurun xuftondan keyin e, ovqatni endi tinchroq yeymiz bo'ldi tinch deb o'tirgan alloh alam yordamchilar borgan maqib kelishgan ozgina alhamdulillah tinchligini buzib ha yaxshi unda talabotnoma olma ha uniki noma'lum hali bo'ladi yaxshi alloh rozi bo'lsin yo'q hozircha mashina nima bo'ldi endi yana duo qilib turasizda bu narsaga o'xshab qolsin ko'rdim. yaxshi endi nima qilsa agar hali ovozimizni bir bir eshitib turishsa nima jalolinglar ham nima qiluvdim mayli diktafon bo'lib qolganda yozdirib ki <laughs> yaxshi yaxshi <laughs> yaxshi inshaalloh ha yaxshi bo'ladi alloh rozi bo'lsin yordamchilar hamma yaxshi bo'lsa kerak ha yordamchilar mashaalloh yaxshi duo qilasizlar inshaalloh Karulislar zulmatini yorgan to'rin oy Yuzing nuri bilan jihod topgandi chiroy Tojikiston, Afg'oniston tutding hijrat joy Qomondonlar qomondoni Fotih Jumaboy Ozchilikka boshlaganding jihod botganda tantanalar motam bo'ldi ozod toshkenda cho'tir yig'lar holimga voy voy dod toshkenda endi esa mujohid abdussamod aka bilan suhbatlashamiz cho'tir yig'lar holimga voy voy dod toshkenda kelyapti deb namangoni fotih juma abdusamad aka mana internetimizga va o'sha pochta adreslarimizga ko'pdan ko'p xatlar kelyaptiki o'sha shahid qo'mondon Jumavoy aka rahimahulloh bilan Э, bo'lgan o'sha suhbatlar ko'pchilikka qiziq tuyulayotgan ekan э, bilishimizcha siz ham jumoa aka bilan o'sha namangandan beri birgasiz birga bo'lgansiz э, ular bilan orangizda qanday qiziq voqealar bo'lib o'tgan shular haqida aytib bersangiz alhamdulillah alhamdulillahi robbil alamin albatta islom ummatiga ayniqsa o'rta osiyo musulmonlarga ko'p xizmat qilgan mujohidimiz qo'mondonimiz juma namangoniy haqida gapirsak gaplar ko'p lekin u kishi bilan bo'lgan hayotimdagi bir ikkita ya'ni men uchun ham muhim yana boshqa mo'minlar va muhojir mujohidlar uchun ham muhim bo'lgan bir nuqtalarga to'xtalib o'tamiz gapirib o'tamiz bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yili biz harbiy ta'limni o'tab kelganimizdan so'ng o'sha tavildarada bir harbiy ta'limi o'ttiz birinchi o'zbekiston islomiy harakatining o'ttiz besh kishilik harbiy ta'limini o'tadik shu paytda jumo aka ta'limni o'rtalarida kelib bizga bir xat o'qib berdim biz harbiy mashqlarni qilib endi bir qurollarni o'rganib juda bir jihodga tayinlanib shaylanib turgan paytimiz to'qson yettinchi yillarda endi qayga bo'lsa nima bo'lsa qilamiz deb turganmiz juma aka mana birodarlar dedi toshkentdan onaxonlarimiz opaxonlarimiz xat jo'natishibdi meni haqqimga jumavoy erkak bo'lsang jihodni qil bo'lmasa bizga qurol yetkazib ber toshkentga biz jihod qilamiz biz ayollar yozgan ayollar yozgan xatda shuni yozdi ta'sirlanganimdan men yig'lab yubordim va hushimdan ketib qoldim yiqildim shunda juma aka men yiqilib hushimdan ketdim bilmadim nima bo'lganini bir o'n minut behush yotdim behush yotdim shunda birodarlar boshqa xonaga olib kirib muhiddin akalar ba'zi birodarlar ustimda yig'lab turgan ekan hushimdan kelganda keyin so'radim qo'mondon nima bo'ldi nima dedi desam qo'mondon ham sen hushingdan ketgan yig'lagandan keyin u ham yig'lab gapirdi ey birodarlar ayollarimiz ham qo'llariga qurol ko'tarib bo'lmasa qurolni toshkentga yetkazib berib biz chiqamiz karimov zulmiga qarshi biz qurol ko'tarib jang chiqamiz deb yana bir e, qo'mondon jumaboy mana o'zinglarga ma'lum o'sha to'qson ikkinchi yildan to to'qson oltinchi yilgacha tojikiston jihodida juda katta haligi o'rin salmoqli hissa qo'shgan kishi hattoki rus generallari uni tog' jangini haqiqiy otasi deb unga laqab qo'yishgan ya'ni uni tog' pistirmalarda qo'ygan tog' pistirmalarda ruslarni dog'da qoldirgan o'sha tojik armiyasini dog'da qoldirgan katta katta ya'ni harbiy pistirmalari uni taktikalari juma akani juda katta nima shunda juma aka bir kun bizda o'sha e, ta'limlar tugadi va biz o'sha e, tojikobodga bir e, bir yig'di tojikobod deganda shunda uy bo'lardi shu uyga olib kelib Lekin birodarlar sizlardan iltimosim shuki, ya'ni bundan barga faqatgina saflarimizni mustahkam qilaylik. Balki ishlarimizga kiradigan ba'zi munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, ular tilini tiyib qo'yaylikki, nimaga Tolibjon akani bunday deyapsan, nimaga jamoatni bunday deyapsan, nimaga mas'ullarni bunday deyapsan deb tilini tiyib qo'yaylik. Agar tilini tiyishlikka biz birodarlarimiz qodir bo'lmasa, olib kelsinki, bu birodarlarimiz xato qilyapti, nimaga bu xatoni qilib deb jamoat oldiga chiqarsa tog'utlarni qiyratarding lahza bermaydan mujohidlar seni bilan edi xotirjam mazlum millat yarasiga bo'lding sen malham alloh rozi bo'lsin senda sendan juma boy. mazlum millat yarasiga hozir mana tojikiston hukumatidan menga nima keldi dedi tojikiston hukumatı dushanbaga kel senga podpolkovnik unvoni berildi hattoki hujjatlarimni rasmiylashtirib hattoki menga dokumentlari bilan dokumentim oldim olib kelib berdi podpolkovnik ya'ni armiya mana o'sha paytda ba'zi bir tojik muxolifati o'sha o'sha birlashgan tojik muxolifati o'sha kufrga taslim bo'lganda rahmonov hukumatiga taslim bo'lganda o'sha mirzo ziyoyevlarga bularga general ba'zi bir ko'p ko'p o'sha mujohidlarga sobiq qo'mondon bo'lgan qo'mondonlarga hammasiga komandir ofitserlik kapitan mayor polkovnik shunaqa unvonlar berib o'sha nimani armiyasiga qo'shgandi shu paytda jumoyaga ham kufr o'z safiga qo'shilmoqchi bo'lib olib hattoki u kishi indamagan u kishiga hattoki u kishini rasmi yopishtirilgan hattoki podpolkovnik tojikiston armiyasini podpolkovnik degan hujjati kelgan ekan shunda aytdiki mana kofirlar men mujohidni sotib olmoqchi men hech qachon kofirlarni xizmatchisi bo'lmayman men ollohni xizmatchisi bo'laman men ollohni diniga xizmat qilaman bizni maqsadimiz elo kalimada ollohni dinini oliy qilish deb men bu bitta podpolkovnik degan unvonga men islomni sotmayman deb gapirgan shu gapi ya'ni men uchun haqiqiy bir islom e, rijollarni gapi deb esimda qolgan ozchilikka boshlaganding jihod botganda tantanalar motam bo'ldi ozod toshkenda cho'tir yig'lar holimga voy voydod toshkenda kelyapti der namangoni fotih jumaboy cho'tir juma akadan biz so'radik juma aka mana biz o'ttiz besh kishi har bir tayyorgarligini ko'rdik shu o'zbekistonga hujum qilsak yuring toshkentni olib qo'yamiz o'ttiz besh kishi mana bo'ldi o'ttiz besh kishi yetadi dedi juma aka aytdiki ey ukalarim dedi ey dedi sizlar hali tushunmabsizlar sizlar jihodda katta jihodga kirmadinglar hech nimani ko'rmadinglar agar menga besh mingta aytganimni qiladigan yo'q demadi bir og'iz so'zimni qaytarmaydigan agar besh ming mujohid bo'lsa shu mujohid tayyorlansa shu kuni men o'zbekistonga ishonardim o'sha besh ming mujohidga shu kun meni so'zimni qaytarmaydi qochmaydi orqa qochmaydi yo bir nima qilmaydi besh ming mujohid o'sha ur degan jotim urib sur degan jotim surib beradigan besh ming haqiqiy mujohid bo'ladigan bo'lsa itoatdagi shunda men o'zbekistonga kirardim ya'ni birodarlar shoshilmanglar biz hozir ya'ni mujohidlarni tayyorlash demasdan sizlar o'ttiz beshta bo'ldinglar yana bir mana alhamdulillah ta'limgohlar nimalar ochilgan ya'ni ming minglab mujohidlarga zaruratimiz bor va bu katta jihod ya'ni ming minglab mujohidlarni xizmati va qoni bilan bo'ladi bu shu katta ish juma aytdiki mani pullarim shu dedi ya'ni besh ming haqiqiy mujohidni jangga saf turgan mujohidni tayyorlash mana absamat aka yana o'sha internetda kelayotgan mm, maktublardan ba'zilari qachon o'rta osiyoga kirib borasizlar deb so'rashyapti bu savolga siz qanday nima deb javob bergan bo'lar edingiz alhamdulillah o'rta osiyoga jihod kirib borgan masalan hatto chechenistonda jihod boshlanib chechenda to'qson to'rt boshlangan bo'lsa o'rta osiyoda ya'ni islom lashkarlari to'qsoninchi yilda tuzilgan bo'lsa to'qsoninchi yillarda bandit mafiya yoki ba'zi bir o'sha davlatlar rahbarlariga islom lashkarlari o'sha jihodini e'lon qilgan va yana o'sha to'qson ikkinchi yilda tojikistonda rasmiy jihodga aylangan ya'ni u jihod kirib bordi ya'ni xalqlar ichiga jihod kirib bordi shijoatingga tan berdi mirza jagalar chin ko'ngildan suyar edi tohir akalar arslon kabi oqilarding kofir takalar sevgan joying jang maydoni fotih jumaboy ya'ni tojikistondagi jihod besh yillik to'rt yillik jihod hazilakon bo'lgan bo'lgani yo'q tojikistonni mujohidlari masalan o'sha jumaga aytib berishdi murod mujohidlarni aytib berishicha dushanbaga yuz kilometr qolgan hattoki dushanbada biz tog'dan otgan yana yonuvchi o'qlarimizni shahardagi xalq tomosha qilib qochishga tayyorlangan hattoki davlat rahbarlari chamadonlarni tayyorlab hattoki vertolyotlarga ham qo'yib qo'ygan agar mujohidlar yuz kilometr qolgan bir desa dushanba shahrini fath qilinadi o'rta osiyoga jihodi afg'oniston jihodini g'alabasiga qarab afg'oniston islomiy imorati davrida amirul mo'minin mulla muhammad umar bir paytni o'zida usoma bin laden rahimaullohga amerikaga qarshi jihod qil deb buyruq berdi va tohir aka va o'zbekistonga termizga ya'ni jihod qilaveringlar ya'ni o'rta osiyoga o'zbekistonga jihod qilaveringlarda unga ham ruxsat berdi jumoyaga shu paytda mingta harbiy kiyim oldirgan ya'ni boshdan oyoq chiroyli ya'ni amerikanskiy forma bor shunaqa formalar bilan hattoki harbiy o'sha termizmi yo bir joydan kirish uchun mayda qayiqchilar ham sotib olinyapti hattoki o'ta non amerika afg'onistonga kirib kelishi bilan o'zbekiston islomiy harakatini yana tohir aka aytgandek o'zbekiston islomiy harakati kichik doiradan katta doiraga chiqdi deyiladiku harakatimiz siyosati endi bitta yana xalqaro miqyosga ya'ni xalqaro kofirlar bilan urushishga ya'ni xalqaro haligi arenaga xalqaro yana miqyosga chiqdi yana butun dunyo kofirlarni afg'onistonga ular bostirib kelgandan keyin kofirlarni haydab chiqarish va bularni bu yerdan e, surib chiqarishga ya'ni bel bog'ladi va urush jihodlamada shuncha afg'oniston ichida yetti yuz sakkizga yaqin shahidlar bo'ldi harakat tomonidan yana qancha mujohidlarimiz mana jang davom ettiryapti fidoyilarni hamma afg'oniston har yerida e, masalan mujohidlarimiz harakatida bor buni afg'oniston fathiga qarab turibdi jahondagi o'zgarishlar jahondagi buyuk o'zgarishlar afg'oniston futuhotiniga qarab turibdi agar afg'onistondan amerika va nato bosqinchilari haydab chiqarilsa birinchi navbatda albatta o'zbekiston tojikiston turkmaniston va atrofdagi ba'zi bir e, mushrik bo'lgan davlatlarga qarshi qaratiladi rozi bo'lsin senda fotih jumaboy xoin zodalar sotganda shahid qonlari qo'shib sotdi tojikiston din iymonlarim sen tog'larda o'tkazganding g'urbat onlarin senga aziz shahid qoni fotih jumaboy sen tog'larda o'tkazganding g'urbat onlarin senga aziz shahid qoni fotih jumaboy shijoatingga tan berdi mirza jagalar chin ko'ngildan suyar edi tohir akalar arslon kabi oqlarding kofir takalar sevgi joying jang maydoni fotih jumaboy arslon kabi ovqilarding kofir takalar sevgi joying jang maydoni fotih jumaboy kofirlarga qo'l berganda do'stim ahmad shoh qarshi turib kurashganda avliya ulloh amir dedi jihod fi sabilillah jabhaning bosh qo'mondoni fotih jumaboy amir dedi jihod fi sabilillah jabhaning bosh qo'mondoni shahid jumaboy amirul mo'minin ham ishongan senga degan edi ismingni juma Jumaboy futuhotlar sen tufayli bo'lgan edi ko'p endi bo'ldi bizga o'rnak bu jasorating futuhotlar sen tufayli bo'lgan edi ko'p endi bo'ldi bizga o'rnak bu jasorating ustozlarning izdoshi shahid jumaboy faxr durson ustozlarga shahid jumaboy turkiston o'g'loni katta qo'mondon sen o'lmading tiriksan shahid jumaboy turkiston o'g'loni katta qo'mondon sen o'lmading tiriksan shahid jumaboy sen o'lmading tiriksan shahid jumaboy ham holati mana shu tushunilami biz sizlar bilan biz tanlagan yo'l ya'ni ollohni yo'lida jihad qilishlik qayerga borsak qayerda qilsak ham inshaalloh bizga farqi yo'q biz mana shu yo'lni tanlab chiqqanmiz inshaalloh bizga makonni o'rinni inshaalloh farqi yo'q to'g'rimi birodarlar shuning uchun inshaalloh qayerda sizlar bilan bizdan robbimiz rozi bo'ladigan bo'lsa ana shu yerda bizga farqi yo'q qayerda oladigan bo'lsa inshaalloh biz jonimizni xudoga berganmiz xudoga berganmiz xudoga berganmiz Navbat sizga kelibdi, Abdulboqiy. Yangi nashidan tinglaylik endi. Bismillah. Yangi yangi dardlar mening bag'rim tilasa. Achiq so'zlar aytilsa-yu, ko'nglim dolasa. Yangi yangi dardlar mening bag'rim tig'lasa. Achiq so'zlar aytilsa-yu ko'nglimda og'lasa Ko'zimdagi yoshlarimni birov ko'rdi-yu Sendan boshqa ko'ra olmadi yurak yig'lasa Ko'zimdagi yoshlarimni birov ko'rdi-yu sendan boshqa ko'r ko'rolmadi yurak yig'lasa mehribon Allohim subhonim meni olamni yaratgan sultonim meni mehribon Alloh og'ir kunda birodarim yonimda turdi otam esa ko'nglim uchun uylarni qurdi og'ir kunda birodarim yonimda turdi otam esa ko'nglim uchun uylarni onam sho'rlik istirobli yuzimni ko'rdi sendan boshqa ko'rolmadi yurak yig'lasa onam sho'rlik istirobli yuzimni ko'rdi sendan boshqa ko'rolmadi yurak yig'lasa mehribon Allohim subhonim bilir olamni yaratgan sultonim meni mehribon go'zal xulqimni ham yo'qotdi jahlim xulqi buzuq johillarga bo'lganda dahlim guldek go'zal xulqimni ham yo'qotdi jahlim xulqi buzuq johillarga bo'lganda dahlim nolalarim faryodimga jo'r bo'ldi ahlim sendan boshqa ko'rolmadi yurak yig'lasa nolalarim faryodimga jo'r bo'ldi ahlim sendan boshqa ko'rolmadi yurak yig'lasa mehribon Allohim subhonim meni olamni yaratgan sultonim meni mehribon jahonda nima gap qisqa satrlarda afg'oniston zobul viloyati Harakatimizning snayperchilari bir afg'on askarini dovdirab turgan paytda SVD qurolidan otib o'ldirdi. Yana Zobul. Ertasi kuni dushman harbiylari RPG va AKM qurollari bilan jam turganlarida yana snayperchilarimiz 4 tasini otib o'ldirdilar. Zobul Mujohid birodarlarimiz yaqinda olgan snayper ilmlarini amalda qo'llashda davom etmoqdalar. Deshiga qurolini ushlab turgan murtad otib o'ldirildi. Yana shu zobilda SVD quroldan jamoatimiz mujohidi bir askarni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. Xuddi shu zobilda dushman o'q o'tmas Hammer rusumli mashinasidan tushishi bilanoq snayperchilarimiz otib o'ldirdilar. Zobilda bo'lib o'tgan amaliyotlardan yana biri harakatimiz mujohidlari afg'on murtadlari qarorgohiga og'ir qurollardan raketalar otganlar. Talofatlar noma'lum. Afg'onistonning Nangarxor viloyati Sherozod ulisvolisiga O'zbekiston Islomiy harakat mujohidlari yana og'ir qurollar bilan hujum qildilar. Bu safar 8 ta to'p 75 o'qlari otilib, ularning barchasi hadabga yaxshi tekkan. Natijada 7 askar yer tishlatildi. Ichida deshikachisi ham bo'lgan. Xufton namozidan keyin afg'on toliblari yana o'sha yerga hujum qilishib, kechasi bilan uxlatishmagan. Afg'onistonning Nangarxor viloyati Sherzod ulusvolisiga O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari havon og'ir qurolida hujumga o'tganlar. 9 ta havon o'qlari otilib, ularning barchasi hadafga yaxshi tekkan. Nangarxor viloyatida shomdan keyin dushman qarorgohiga 9 ta to'p 75 otilgan. Amniyat qo'mondon mas'uli va yana 8 tasi yarador bo'ldi. Shuningdek, mujohidlarimiz deshaka quroli bilan hujum qilayotgan bir murtatni ham raketa yordamida otayotgan og'ir quroli bilan titib yubordilar. Oradan biroz o'tib, dushmanning vertolyotlari qarorgohga kelib ketgan. Vertolyotlar ketgandan keyin dushman hali o'ziga kelib ulgurmasdanoq harakatimiz mujohidlari yana hujum qildilar. Bu safar snayperchilarimiz dushmanni tinchini buzib qaytdilar. Talofot bor o'lgani noma'lum. Afg'onistonning Gilon ulusvolisida harakatimiz mujohidlari mina amaliyotini o'tkazdilar. Dushman askarlari mujohidlarimiz ko'mib qo'ygan minaga tushganlari natijasida naqd 15 tasi o'lgan. Yana Gilon tumanida mujohidlarimiz navbatdagi minalarini ham ishga tushirdilar. Bu safargi portlashda 5 ta murtad minaga tushib, shulardan 3 tasi o'lgan, 2 tasi yarador. Yana Gilon jamoatimiz mujohidlari oldilariga bir arbaki askar mototsikl, muhobara va avtomat quroli bilan taslim bo'lgan holda kelgan. Gilonda harakatimiz mujohidlari dushmanning mashinalar karvoniga hujum qildilar. Og'ir va yengil qurollarda o'qqa tutilgan dushmanlardan 6 tasi o'lgan. Shuningdek, muvaffaqiyatli kechgan amaliyot natijasida Karzay malaylarining bir tanki, ikkita traktor Ranger rusumli mashinasi urib ishdan chiqarilgan bo'lsa, 3 ta AKM, 2 ta Pico, 2 ta RPG, 5000 dona LMG o'qi, Pico va RPG o'qlari mujohidlarimiz qo'liga g'animat tushgan. Yakshanba kuni karfi vaqtida Shimoliy Vaziristonning Merali yo'lida yana mina portladi. Aytishlaricha, portlashda murtadlarning tez yordam mashinasi minaga tushgan ekan. Bo'lgan va yaradorlar haqida ma'lumot yo'q. Pokistonning shimoliy Vaziriston Banu shahri yaqinidagi Bakaxel mintaqasiga mujohidlar harbiy karvonga hujum qilib, bir qancha moddiy talofot yetkazdilar. Haligacha ushbu amaliyotni hech kim bo'yiniga olgani yo'q. Rossiya Nizhniy Novgorod viloyatidagi internetlarning birida katta yong'in sodir bo'ldi. Yong'in natijasida 40 ga yaqin nasroniylar kuyib o'lgan. Afg'onistonning tinch deb e'tirof etiladigan Hirot viloyatidagi AQSh elchixonasiga mujohidlar hujum uyushtirishdi. Avvaliga fidoi o'z mashinasi bilan elchixona devorini portlatib ochib beradi. Shundan keyin qolgan fidoilar ham o'q uzib ichkariga qarab yuguradilar. Voqea tugagandan so'ng kufur axborotlari atigi ikkita amerikalik o'lganini e'tirof etishdi. Amerika Qo'shma Shaytonlarining Florida shtatida yashovchi nasroniy mal'un pastor Terry Jones Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimning 3000 tasini mashinasiga ortib, yoqish uchun ketayotganida politsiyachi aktyorlar tomonidan qo'lga olindi. Terry Jones politsiya mahkamasida 2 kun o'tgandan keyin kechirilib, qo'yib yuborildi. Pokiston SWAT mintaqasida mujohidlar amniyat qo'mondoni doktor Rahmat G'aniyni otib o'ldirib ketdilar. Washington Amerika qo'shma shaytonlarining harbiy flot xizmatchilaridan Aaron Alex degan bir qahramon yigit o'zining harbiy sheriklaridan 12 tasini otib o'ldirdi. Shuningdek, biz uchun quvonarli amaliyotda harbiy flotning 8 ta askari jiddiy tan jarohat oldi. Bugungi juma dasturimiz shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana siz azizlar bilan iymonlashgunimizcha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيد الخير كالليل كالرعد سرارا السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارا